Ah, sige. Thank you. Ah, sure, sure. No problem. Kahit anong version, no problem. Mapa-English man yan o ano, walang problema. 6. Ah, yes, yes. <clears throat> That's my iha. Very good. So yan yung ating uh, passage sa so, umagang ito na ating patuloy na pinag-aaralan. At bilang review nga, uh, pinag-aaralan natin yung topic na ito, yung tinatawag kong 4 days ng progress ng temptation. At una nating uh, napag-aralan yung uh, paksang ano ang tukso, which is nakita nga natin na ang ibig sabihin ng tukso ay displacing God natin. And by the way, no, uh, since ang pinag-aaralan natin dito ay yung temptation, dapat nating maunawaan na yung pag sinabi kasing temptation, madalas yung nasa mind natin is ano eh, uh, sexual immorality o may kinalaman sa sexuality, ganun. Pero yung temptation na pinag-aaralan natin dito sa Genesis chapter 3 ay hindi sexual lang, o uh, hindi nga lang eh, hindi sexual actually hindi sexual immorality kasi hindi naman bumagsak si Eva sa sexual immorality. So alisin natin sa mind natin yung uh, ibig sabihin ng tukso na may kinalaman lamang sa sexual immorality. Hindi yun yung ating pinag-uusapan, okay? Hindi yun yung pinag-uusapan natin dito. Kundi ito nga, sa first definition natin, sa unang paksa na pinag-usapan natin, dinefine natin yung tukso. Ang tukso ay hindi lamang may kinalaman sa sexual immorality na bumagsak kumbaga sa uh, ang tawag dito so kung sa, sa mundo pa ay masarap na apoy yung isang tao hindi hindi hindi lang yung ganon na nakakadarang nakakasunog ayon pa sa kawikaan pero yung tukso by essence na ating tinatalakay dito gamit yung scenario dito sa Genesis chapter 3 ay displacing God. Okay? Yung alisin ang Diyos sa senaryo at virtue ng ating buhay. Or, kumbaga, sa salitang kanto pa eh, anumang masarap na hindi nakakalugod sa Diyos. Yan yung ibig sabihin ng tukso in essence. Okay? So, naaalis natin yung Diyos. Yun yung ibig sabihin ng to. tukso. Anumang bagay na umaalis ng Diyos mula sa ating buhay, yun ay essence ng tukso. Okay? So, yan yung ating pinag-usapan. And then, tinalakay rin natin yung paano nanukso sa satanas at natunghayan natin na ito may kinalaman sa discrediting God, yung bitagin ang puso at isip natin ng mga tanong na laban sa Diyos. Okay? And then, tinalakay din natin yung bakit at paano natukso si Eva, which is ito nga yung ikatlong D, doubting God ang pag-aalin, yung pag-alinlanganan, yung integridad ng kabutihan ng Diyos at ng kanyang salita. At merong ang dalawang factors para mangyari yon. Una, sa pamagitan ng disconnection from God, na ihiwalay ka sa intimacy sa Diyos. At ikalawa, yung dancing with the devil. Ang ibig sabihin lang, kung sa salitang balbal pa eh, yung makisakay ka, makisawsaw sa pananaw ng Diablo. Okay? At sa sandaling ito, uh, mabilis nating tatalakayin, do napaka-complicated na paksa ito actually or topic ito actually itong uh, ano yung katangian ng tukso na luminlang kay Eva dito sa Genesis chapter 3 napaka complicated <laughs> actually na topic yan hey Calvin you want to go outside no be quiet okay okay higup muna ako so napaka complicated na topic yan actually dito sa Genesis chapter 3 yung nature ng temptation yung characteristic nun Uh, ah, maraming mga theologians actually at mga komentarista ng Biblia ang merong mga iba't ibang pananaw sa nature ng temptation dito sa Genesis chapter 3. Napaka-juicy nitong usapin actually. Pero uh, tatalakayin lang natin yung pinaka basic na kapag sinabi kong basic hindi yun ang na parang elementary hindi yun kundi yung pinaka foundation kumbaga na napakagandang malaman natin sa characteristic o nature ng temptation o ng tukso na naganap dito sa Genesis chapter 3. Pero bago yan, may magandang illustration akong nakita. Uh, uh, nakita. Actually, paborito kong illustration at minsan madalas na uh, binabanggit ko minsan sa sarili kong buhay. Ito ay may kinalaman sa isang uh, British poet na ang pangalan ay si uh, si William Ernest Henley na siyang author ng uh, paborito kong poem uh, even though humanist uh, na, na, na poem actually ang pamagat ay Invictus and I think kung marunong mahilig kayo magbasa minsan ng mga quote at saka poem I, think baka na na-encounter o yeah, nabasa niyo na itong tulang ito kaya ba, higot na ako ate. Hmm. Okay. Okay, so yung author na ito ay nabuhay noong 18th century pa uh, during sa tinatawag na Victorian era. Siya si William Ernest Henley. At isa, mara, isa sa kanyang napakatinding mga tula na sumikat sa kasaysayan at napakinggan ko pa nga noon na uh, keynote ni um, Miriam Defensor Santiago and of course, given yung kanyang personality and actually, mga personality katulad ni Duterte, yung mga matataas ang sense of justice, yung mga ika nga eh, may mga John Wick na ano, will, ganyan. O kaya kapag nanonood kayo ng anime, madalas ding itong sabihin o idea na madalas sabihin, yung, yung kalaban ni Kenshin, si Shishio, o kaya yung concept ng willpower the the will to live ika nga ganyan uh, uh, yung etong tulang Invictus na ito ay napaka gandang uh, ah, tulain or ihayag actually lalo't higit kapag ikaw ay nasa gitna ng problema and actually uh, etong uh, si William o si Henley uh, ah, kinatha niya itong tula na ito uh, under ng circumstance na kung saan 20 months daw siyang nasa loob ng hospital nung dahil sa kanyang uh, karamdaman sa sa hita uh, na napilay kasi siya eh, something na nangyari sa kanyang hita ganyan and doon uh, doon sa hospital na yun oh. for 20 months marami siyang mga nakikita mga pasyente mga ganyan and of course uh, <laughs> pag, pag kayo nasa hospital ayan eh, oh. yung uh, isa sa pinaka malungkot na place dito sa uh, sa ating paligid kaya kung gusto lang ninyong eh, mapunta pa ako sa ano. Pero yan, sa, sa hospital niya create yung okay na ta, kinompose yung ganitong tulayan niya na Invictus. Okay, wag ko nang patagalin ta, baka mapunta pa ako sa ibang kwento ng background nito eh. Uh, paborito ko kasing tula ito actually noon pa. Pero ganito yung sinasabi sa tula. Medyo malalim yung English pero uh, papaliwanag natin ng unti-unti. Okay. Ganito yung first verse o stanza sa kanyang tula. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I think whatever gods may be for my unconquerable soul. Grabe. Second stanza. In the fell clutch of circumstance, I have not winds nor cried aloud under the bludgeonings of chance. Pag sinabing bludgeonings of chance, mga hampas o hagupit ng pagkakataon, my head is bloody but I'm bowed. Grabe, tindi. Then third stanza, beyond this place of wrath and tears. Maaring sa hospital siguro yon looms but the horror of the shade. Parang <laughs> gusto niyang, minsan sa atin mahilig sa mga thriller at saka horror movie gaya ko. Uh, hospital, punta kayo, ganun. Looms but the horror of the shade and yet the menace of the years, yung mga pagbabanta at panganib ng, ng mga darating na, pan- na taon finds and shall find me unafraid. Grabe, hindi daw siya matatakot. And then, fourth stanza, which is my favorite, It matters not how straight the gate. Ang kanyang tinutukoy dito ay sa Bible, yung makipot na pintuan. How charged with punishments the scroll. Ang scroll dito na kanyang tinutukoy yung Bible. Wala siyang pake kung ano man yung sinasabi ng Bible ng mga punishments o parusa sa tao. Wala siyang pake doon. Sabi niya, I am the master of my fate. I am the captain of my soul. That's my favorite line. And I think siguro madalas ninyo ako mapakinggan sa ganyang uh, katagang Pero si si Mr. Handy, isang British poet, yung siyang pinaka ay ah, yung siyang author ng ganyang tula. Invictus. Pag sinabing Invictus, yan yung Latin word na ang ibig sabihin lang is unconquerable. Hindi magagapi, hindi masasakop. And humanistically speaking, uh, humanistically speaking, etong uh, poem na ito ay nagtuturo ng tinatawag na self-determination, willpower. Napiliin mong manindigan sa kabila ng mga trahedya ng iyong buhay. Now, of course, sa ating nababasa kanina, napapansin natin, marami siya mga sinasabing hindi okay from uh, kung Christian perspective yung ating titingnan. Uh, Okay, ah, for example, yung, for example dito sa so first stanza, I think whatever gods may be. Um, may kinikilala siyang Diyos, pero hindi yung Diyos ng Bible. Yes. Pero magkaganon man, yes. uh, nagpapasalamat siya na kung sino man yung Diyos na yon, nagpapasalamat siya na binigyan siya ng unconquerable soul. Okay? And so, ano man yung mga madilim na pangyayari na mangyari sa kanyang buhay o dumating sa kanyang buhay, hindi siya matatawa. And then, kung hampasin man siya ng anong mga, sit- mga sitwasyon sa buhay o pagkakataon, my head is bloody but unbowed. Hindi ako susuko, kumbaga. Na kahit na may karamdaman ako, may dumating na trahedya sa akin buhay, yes, gagawin akong duguan nito, kumbaga, pero hindi ako kailanman luluhod. I will not, parang ganun. Kumbaga sabi ni Martin Luther, I will not recant. Ganon. And, and then sa, sa, sa ganitong phrase na ito, my head is bloody but unbowed, naalala ko yung sinabi ni Paul eh. Uh, doon sa 1 Corinthians yata yon sa hour sa yeah, 1 Corinthians pero nakalimutan ko yung chapter na kung saan sabi niya kami ay hinahagupit hinahagupit kami pero hindi kami kailanman uh, nagagapit o nalulumbay. Mama. So si Paul is uh, humanly speaking ay isang example rin ng uh, tao na merong determination sa buhay. So ang point lang dito sa Invictus na ito ay ino-honor dito ng Owen yung self-determination ng isang tao o yung willpower. Magkagayon man, theologically speaking, or biblically speaking, ang mali sa poem na ito bagamat uh, okay yung choice o yung o yung value ng self-determination sa ating ginagawa as part ng ating human responsibility pero yung mali sa poem na ito is yung sabihin mo lahat ng ito o yung magkaroon ka ng self-determination na to say na I am the, the master of my fate and I am the captain of my soul na walang Diyos. In other words, displacing God inaalis mo yung Diyos sa yung self-determination. That's why, uh, bilang, marami akong masasabi actually sa tula na ito, pero siguro isa sa summary ng gusto kong sabihin ay gumawa rin ako actually ng tula in response sa tulang ito. Uh, kung ito ay ng pinamagatang Invictus, yung tula ko naman na ginawa ay pinamagatan kong Invocare. Okay, ang ibig sabihin, to call upon. Uh, ah, huwag ko nang paliwanag yan Invocaret, ka, ano, tandaan niyo kapag yung sa, sa church, meron tinatawag na invocation. Tinatawag natin yung presence ng Panginoon o kaya yung ng mga tao para ihanda yung kanilang sarili sa presence ng Panginoon. Pero yung invocare dito na ibig sabihin is yung uh, pagtawag sa presensya ng Diyos na yung self-determination ay dapat na tumatawag sa presence ng Panginoon. Okay. No, hindi ko explain yan kasi ibang topic yan. Pero ito yung part ng respond ko sa ganyang Invictus na yan na self-determination na walang Diyos. Parang yun sa dati kong uh, ibinigay na illustration sa inyo yung kay Poseidon at sa kay Odysseus na kung saan eh, gustong ituro gustong ituro ni Poseidon kay Odysseus na oh Odysseus kung walang Diyos walang kwenta ang tao parang ganun So dito sa Invocare, ganito yung aking sabi. Actually, uh, song din ito. Ganyan. Buhay sadyang mahiwaga. Okay? Di mo hawak ang tadhana. Tao'y likas na mahina. Yun yung nakalimutan sa sa Invictus eh. Yung labis na pagtingin sa self-determination at nakalimutan yung self-limitation blessing actually sa na tinatawag sa self-limitation natin bilang tao. And self-limitation is design sapagkat nilikha tayo ng Diyos to be dependent on Him na maging palaas sa kanya kumbaga o oh, sa, sa term ko pa hindi lang maka-Diyos kundi makaasa Diyos okay so buhay sadyang mahiwaga di mo hawak ang tadhana tao'y likas na mahina kaya dapat hindi natin dinidisplace yung Diyos o inaalis yung Diyos sa anumang senaryo ng ating buhay ng ating buhay so tao'y likas na mahina yabang ayun invictus so of determination without God Yabang walang magagawa. Second stanza, minsay damdami mahina. Alam natin yan. Isip puno ng hinala. Kilos, bunsod ng akala. Sa Diyos, di makatingala. Madalas mangyari sa atin yan eh. Di yung pag-aalinlangan na naganap kay Eva, kung magiging tapat tayo sa sarili natin, sa buhay natin, minsan damdamin natin mahina, isip pag may, na may kinalaman sa relasyon natin sa Diyos. Minsan damdamin natin mahina para tayong sala sa init, sala sa lamig sa Diyos. Minsan masaya ka, minsan hindi. Minsan punong-puno ka, punong-puno ka ng papuri sa Diyos, minsan hindi. So minsan yung damdamin mahina, isip puno ng hinala. Oh, Diyos ko, kikilos ka ba talaga sa sitwasyon ko ito? Kilos, bunsod ng akala. So minsan sa action mo, sa gagawin mong step, hindi mo alam eh. Kung magtatagumpay ba yun, kung magtatagumpay ba yun, o sasamahan ka ng Diyos. At bakit? Bakit may mga ganyan tayong mga pangyayari? Kasi nakakalimutan natin na tumingala sa Diyos. Okay, tanungin ko lang kayo ng simple na question, ano? And I hope napapakinggan ninyo ako ng maigi. Hmm. Sa isang araw, na-enjoy nyo bang kahit one minute lang tumingala sa langit? Hmm? Sa isang araw, na uh, nakakatingala ba kayo sa langit? Just for one minute na makumusta yung mga bituin kung nasa yung bituin kung may buwan pa ba dyan or something. Now, alam ko sa Baguio, kay Rambo, mukhang mahirap makita yung buwan. Parang punong-puno lang lagi ng alapapo ng fogs. <laughs> Ayun. Pero, ayun nga, no? Uh, sa isang araw, nakakatingala ba kayo sa langit? Minsan ang gandang observation ito actually uh, minsan gusto kong parang gumawa ng ano dito ng isang article eh. kasi sa araw-araw minsan ang pamumuhay ng tao lagi tayong busy dito sa baba kumbaga lagi tayong ano eh kumbaga sa, sa bagay pa mga taga-baba tayo eh I mean lagi tayong busy sa mga ginagawa natin dito sa ating paligid and yung simple lang na pagtingin sa taas hindi natin magawa buti pa yung manok sa araw-araw eh nakakatingala sa Diyos. Bakit? Eh, pansinin ninyo pag uminom yung manok. Kaya ako na-illustration yung manok. Kasi dyan lang sa tapat ko may manok eh. Yan sa kapitbahay. Yung manok kapag uminom ng tubig oh. Ganon. Kaya naalala ko tuloy si yung kaibigan kong si Joel eh. Uh, sabi niya eh, uh, ano, kung natandaan ko pa yung English niya, eh, sabi niya, the, the chicken is drinking the fluid painfully. Uh, gusto ko yung kanyang term na fluid eh the, the chicken is drinking the fluid thankfully. Kasi laging tumitingala sa, sa Jesus eh. So yung ano? Dito oh. oh. Ah, ayos ah. Oh, good. Good, oo oh, nga. Kasi dyan sa Baguio, ah, hanapin mo talaga yung araw eh. At saka minsan, tol, bo, kahit nga minsan, di ka tumingala dyan eh. Kasi parang kapag tingin mo pa lang, ang lagi kang yung alapap kasi o yung mga pugs yun eh. So parang feeling mo nasa langit ka na eh. <laughs> But anyway, yun nga no. Uh, minsan kulang tayo eh sa sa pagtingala eh, sa Diyos. So ang ibig ko sabihin, <coughs> yung paghahanap sa Diyos, eh, masyado tayong busy dito sa lupa. Ah, nakakalimutan natin yung umalala sa Diyos. And so sa ganyang bagay actually, na, na, na minsan nangyayari sa atin na hindi natin namamalayan Bumabagsak tayo sa tukso. Nasa tukso tayo actually. That is, kung babalikan ko ngayon definition ko na naaalis yung Diyos. Displacing God. Busy-busy dito sa lupa, hindi makatingala. Lalo tigit kapag yung damdamin mo mahina, yung isip mo puno ng hinala, yung kilos mo bunsod ng akala, tapos hindi ka pa makatingala. Under ka ng temptation That's why dinefine ko yung temptation o dapat i-define yung temptation na hindi lang may kinalaman sa sexual immorality o yung pita ng laman o tawag ng laman o kabastusan, kahalayan, hindi lang yun yung temptation. Subcategory lang yun. Substance lang yun. Bawat tao sa mundong ito na hindi nakakatingala sa Diyos ay nasa ilalim ng kuko at kapangyarihan ng tukso. Araw-araw. Bakit? sapagkat sa araw-araw na tinatanggal mo yung Diyos sa senaryo ng buhay mo, natutokso ka. Nasa tukso ka. Seven, seven. Okay? Higup na ako. Then third stanza, meron pa yung third stanza, which is my favorite. At, at yung chorus actually ng aking tulang ito. Ang sabi ko, Ah. may kinalaman sa breakfast kasi kala mo, oy, lagi ka malakas, may willpower ka, parang I am the captain of my faith, I am the master of my soul. Ang sagot ko doon, hmm, akala mo'y buhay mo yan. Akala mo'y ikaw ang hari. Ngunit kung dagukan ka ng unos na di mo kaya, luluha ka ng sagana. I hope na may mga tao na dumating uh, sa next generation na maging favorite na quote ito eh. Itong stanza ito. Akala mo'y buhay mo yan. Akala mo'y ikaw ang hari. I hope na ma- makanta pala ito ni Jack in the future. Sorry Jack, hindi ko pa nasusayin yung parang audio nito eh. Pero, ito eh, akala mo'y buhay mo yan. Akala mo'y ikaw ang hari. Ngunit kung dagukan ka ng unos na di mo kaya, luluha ka ng sagana. Zero. That's why, kung gusto nating malaman yung kalikasan ng ating buhay sa araw-araw, at kung gusto nating mas lalong maging dependent sa Diyos, sa totoo lang, ha? kung gusto nating mangyaring ganyan, maging dependent sa Diyos sa araw-araw, mayroong isang institution dito sa ating lipunan na kapag napapadaan tayo, tumingin tayo ng may pasasalamat, pagkamangha at pagkatakot. Ano yon? Hospital. Hospital. Lalo na ngayon, sa panahon ng COVID-19. Ano man yung tag taglayin ng tao na pera o anumang mga tinatawag niyang tagumpay sa buhay, kapag dinagukan ka sa buhay ng unos na hindi mo kaya, <laughs> dun mo makikita you are not the master of your fate o tadhana mo and you are not the captain of your soul luluha ka ng sagay at yan yung essence o yung nature ng temptation dito sa Genesis chapter 3 yan yung kanyang katangian na kung saan bumagsak sa Eva. Bakit? Sapagkat gustong maging katulad ng Diyos ni Eva. Tayo natin ito. Verse 3, datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain iyaon ni huwag ninyong hihipuin baka kayo'y mamatay. At sumagot yung ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos. Yan. Yung katangian ng tukso. Feeling mo Diyos ka. Feeling mo Diyos ka. Okay. Merong sinabi si Calvin na eh, napakagandang bagay. Sabi niya ganito, yung pinaka essence ng characteristic, yung pinaka root ng characteristic ng temptation dito sa Genesis chapter 3 ay yung umalam ng bagay na lampas at labas sa iyong kakayahan. That's being God nga. That's being like God. Nagpapakadyos ka sa iyong sarili. Yan yung sabi ni Calvin. Kasi nung yung phrase kasi dito na uh, ah, kayo magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama uh, yung yung phrase kasi na nakakakilala ng mabuti at masama sa theology ang tawag diyan ay merism Camerism. Ang ibig sabihin, parang ganito. Kunyari, may kasabihan tayo. Mula apari hanggang kulo. Ang ibig sabihin, ang tinutukoy natin, buong Pilipinas. Ganon din dito yon Yung ibig sabihin nito. Ah, kunyari, mula ulo hanggang talampakan. So, ang ibig sabihin, ang, ang gusto lang sabihin, buong katawan ng tao. So, nung sinabi dito na kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama, ang gustong sabihin dito ng phrase na to ay yung buong kaalaman, yung omniscience na tinatawag sa theology, all-knowingness, yung pagiging alam mo yung lahat So parang gustong sabihin dito ni Satanas kay Eva na magiging parang Diyos ka na nakakaalam ng mabuti at masama. Ang gusto niyang sabihin, Eva, kapag kinain mo yung ipinagbabawal na bunga, ikaw ay magkakaroon ng lubos o ganap na kaalaman sa lahat. Magiging parang Diyos ka. So yun yung essence ng karakteristik ng, ng tukso dito eh yung nagpapakadyos tayo sa ating sarili. At paano nangyayari yun? Well, balikan natin yung mga nakaraang lessons. Lalo tigit yung point na displacing God. Nagpapakadyos tayo sa ating sarili kapag, hin, kapag inaalis natin yung Diyos sa senaryo ng buhay natin. Kaya nga kanina, yung manok na illustration, it's simple illustration but actually a powerful illustration kasi yung manok, napakagandang illustration para sa sinasabi ni Solomon na uh, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding in all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths pero kapag tatanungin ng Diyos yung bawat isa sa atin ngayon o ng Espiritu Santo yung bawat isa sa atin ngayon lagi ba tayong nagtitiwala sa Diyos. I mean, inilalagay natin siya sa senaryo ng ating buhay o aspeto, areas ng ating buhay. So, anumang, anumang pananaw natin, isip, heart, at saka action, anumang kilos ng, ng, ng, ng mga faculties na yan sa ating buhay, isip, puso, at ating pagkilos. Anumang, ki, anumang kilos ng mga faculties na yan sa ating buhay na tumatanggal sa Diyos, na inaalis yung Diyos. Bye! Nagpapaka-Diyos tayo sa ating sarili. Yun. So yung characteristic ng temptation dito ay yung pagpapaka-Diyos sa ating sarili na ikaw yung kapitan ng buhay. Kita mo yun? And so napakahalagang lesson na dapat nating tandaan. Huwag tayo magpakadyos sa ating sarili. And so therefore, ang katangian ng tukso kung gayon dito sa Genesis 3 ay ang layon o yung purpose na alisin ang Diyos sa kanyang trono or ito na yung ikaapat na D, dethroning God the moment na dinedisplace natin yung Diyos sa ating buhay, sa senaryo sa ating buhay, anumang senaryo or area sa ating buhay, we dethrone God. Tinatanggal natin siya sa luklukan ng ating puso. Ito diba siya? Mayroon meron sa akong team naalala pero ito na sabihin, papasarap pa yung galder eh. So ang ugat ng sarap ng tukso ay tumutubo mula sa palagay at pakiramdam na ang ego, yung sarili mo, ikaw, ikaw, ang siyang dapat mong isipin, pahalagahan, at sundin. Okay? Remember itong principle na ito. Ang ugat ng sarap ng tukso ay tumutubo mula sa palagay at pakiramdam na ang sarili mo ang siyang dapat mong isipin, pahalagahan at sundin. Isipan natin yan. And so ang katangian ng tukso ay ang sabihin na Diyos rin ako. Hindi ko kailangan kumbaga Diyos or Invictus. Now, hayaan ninyo magtapos ako sa isang uh, sinabi dito sa Jeremiah. Ayok na makita ko yung verse. Uh, napakagandang verse na kung saan lagi kong ginagamit na personal na pagpapaalala sa akin sa anumang mga ginagawa ko sa buhay ko ito. Napakagandang verse. Isang verse na kung saan nabuo, na kung saan yung bansang Israel ay malapit na sa panahon ng pagkabihag kasi masigit silang uma, uh, umaasa o tumitingin sa kanilang lakas militar, sa kanilang mga hari o mga uh, political leaders ng panahon yon. Pero sabi ni Jeremiah ganito, Jeremiah uh, chapter 9 verse 23 to 24. I hope na gamitin ito ng Espiritu Santo sa inyong puso, anuman ang kalagayan o sitwasyon na uh, inyong kinakaharap. Jeremiah chapter 9 verse 23 and 24. English version muna. King James. Thus saith the Lord. Kalbids. Thus saith the Lord. Let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches But let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord which exerciseth loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. Sa Tagalog, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan, huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi magmapuri sa ganito ang, lumal, ang lumuluwalhati o magyabang ang sino mang gusto magyabang sa ganitong pagyayabang na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako na ako ang Panginoon, Yahweh, na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Wow! ang daming bagay sa verse na yan. Pero yung gusto kong pansinin dyan, o yung natutuwa akong makita dyan, yung gustong gusto daw na gawin ng Diyos sa daigdig na ito at yung gusto niyang makita natin na maging pagyayabang natin o maging invictus natin o determination natin sa buhay ay yung kumapit sa kanyang biyaya. Kasi gustong gawin yun ng Diyos eh buti na lang hindi niya gustong gawin kumbaga sa atin yung kumbaga hostisya eh. Kasi kung by justice lahat tayo punta sa impyerno eh. Buti na lang ang gustong gawin ng Diyos o eh, kung pwede kong sabihin yung paboritong gustong gawin ng Diyos ay yung mahabag yung gumawa ng biyaya magpadama ng biyaya o kagandahang loob buti na lang buti na lang grabe Yes. And see, kaya sa bawat umaga na dumaraan o dumarating sa ating buhay, umapila tayo sa habag at biyaya ng Diyos. Lord, kailangan ko ang habag mo. Kailangan ko ang biyaya mo. Kasi walang ibang tutulong sa akin kundi yung unmerited favor mo. Yung bagay na hindi ako karapat-dapat yun yung gagawa sa akin ng pambihirang bagay. Yung bagay na supposed to be hindi ako karapat dapat pero may narapat mo kasi gusto mo eh. Biyaya. Yun ang ibig sabihin ng biyaya. Hindi tayo karapat dapat pero ginagawa niya tayo ng gano'n. At yan, yung siyang dapat nating araw-araw na panawagan ng Diyos na siya'y mahabag at maging patuloy na mapagbiyaya sa atin. And buti na lang na yung habag ng Diyos ika nga ay faithful. Great is thy faithfulness. Loving kindness and mercies, they are new every morning. Right, let's pray. Yes. Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong biyaya at habag na bagamat hindi kami karapat dapat pero ito yung aming salvation ito yung aming rescue sa araw-araw grabe Lord grabe babago ng aming buhay yan yung yan yung tatouch sa amin yan yung bagay na gumagawa sa amin ng pambihira sa bawat araw. Yang grace and mercy mo, Panginoon. Buti na lang mahabagin ka. Buti na lang puno, na, puno ka ng biyaya. Oh, salamat Panginoon Diyos. Hindi kami karapat dapat kung tutuusin ang anumang mga bagay o benefits o pagpapala o kalagayang maayos sa mundong ito kung tutusin Panginoon hindi kami karapat dapat ng mga ganyan bawat sa amin bawat isa sa amin ay dapat na mapunta na sa impyerno eh kung tutusin pero patuloy kang nahahabag at patuloy kang nagbubuhos ng iyong biyaya at patuloy mong hinihintay yung marami mga tao ngayon na sumampalataya sa iyo. Oh, buti na lang Diyos kang mahabagin at puno ng biyaya. Ito yung aming kaligtasan, hindi lamang mula sa impyerno, kundi kaligtasan or rescue, deliverance sa iba't iba pang mga bagay-bagay sa aming buhay na kung tutuusin ay pwedeng mag-cause sa amin ng panganib o kamatayan. Pero buti na lang, Lord, napakabuti mo sa araw-araw. Buti na lang, God is good all the time. Buti na lang, Lord, ganyan ka. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Espiritu Santo, marami pang dapat sabihin. Pero kayo po yung magpatubo, Panginoon, ng ganitong prinsipyo sa puso ng mga kapatid kong ito. Gamitin mo itong paalala sa kanila sa darating na mga araw o mga linggo. Uh, palaguin mo ang prinsipyong ito sa kanilang buhay, Panginoon. So, pinupuri ka namin, O aming Diyos, O Ama, maraming salamat sapagkat puno ka ng biyaya. At maraming salamat sa iyo, Panginoong Yesus, na ikaw ang aming tagapagligtas na ang iyong banal na spirito ay nananahan sa amin. Kung kaya't sa bawat araw, hindi kami mamumuhay ng invictus actually, kundi invocare. To call upon your presence, na tawagin ang presensya mo, natulungan kami at buhusan ng patuloy na habag at biyaya sa aming buhay. Oh, maraming salamat, aking Diyos. Maraming salamat. Purin ang iyong banal na pangalan. Ito ang aming dalang sa matamis at makapangyari ang pangalan ng Jesus na aming Panginoong Tagapagligtas. Amen. And amen. Okay, minsan pa, ito yung aking blessing. Pagpalain kayong lahat. Yan, benediction. Yan, yan, ayos. Okay. Very good. O sige, next time ulit. Maraming salamat sa inyong time ang pag-aaral natin sa araw na. Okay, bye-bye. You done? Yes, I'm done.